Anapanda shuka siku ya leo. Mimi ni kibamba kitamu? Panda shuka. Wacheni kuvaa sufuria kwa kichwa. Nimeshangaa sana. Vile upumbavu ama ni yote mbili. Haijaamuru ni mambo gani? Ni kwa sababu ya kutembea na ile mtu anaitwa Wajakoya. Kachagwa, wacha nikwambie gopi. Panda shuka. Thank you.

Y

Thank you. Ni kazi safi kabisa ya mzee Fulange, ndio mwana molokai Fene Kikumba, wengi wanamjua kama Papa Wemba. Wemba ndio Triple ah, akimshirikisha Babara Kanam ndani ya Rumba Explosion, mpango mzima siku ya leo, siku mpya ambayo Mungu ametujalia, siku ambayo haijawahi kuwa tokea misingi ya dunia kuwepo. Naona umepata burudani safi sana na mdogodo, mziki wa bango ukiwa na Bakari sasa hivi nipo hapa kuhakikisha kuwa nakupatia burudani la rumba. Yaani leo ndio tumeanza, tunaendelea, alafu mengi tu mazuri. Eh, tunajua msimu wa Valentine ndio umefika. Eh, nitakuwa eh, na complimentary hapa za kukupatia wewe msikilizaji, angalau uende ukajivinjari na mpenzi wako eh. Kwa hivyo yote tisa leo pia najua ni fainali eh, ya kombe la Afrika ile tutakuwa tunalifuatilia kwa mbali kutaka kujua vipi kulikoni kule, lakini zaidi ya yote na kuahidi utapata burudani safi sana na muziki historia na mengi tu. Huwezi jua tutazungumza na nani kwenye kipindi, unazidi kutegea ili tuweze kuhakikisha kuwa tunapeleka nyumba mbele. Ni saa mbili na dakika kumi na tano tisini na tano nukta tano Mombasa na viunga vyake, tisini na tisa nukta tatu Malindi na viunga vyake, alafu kwenye mtandao www.barakafm.org pia unatupata pale, tuhakikishe kila kitu kinakuwa ni shwari. Karibu tuandamane, tupate burudani jinsi linavyostahili. Niko hapo kuhakikisha kuwa na kupatia rumba tamu, niko hapo kuhakikisha na kufahamisha na mengi ambayo yanajiri. Kwa hivyo wala usibanduke na kuahidi burudani. Leo naitwa Koni, natokea BC, napenda Baraka FM, it has beautiful music na inabamba sana. Baraka FM kwa Mombasa, 95.5 95.5

olimpi onda dunga milani nisi dunga sempre a mira un galizzato di fondo il greci a banda che lunga di fondo di futuro Sirenia polizia kumba kaza kibao Yako kina repo kumba wana limita Yopani

mutema jenangu ni mwezi matata isina katekeneuna mtakakata mutotara mutemi kayenza ndekata itaopata koboliwako matata kata

Mashine mashine amakabutura igiye mashine uwo muhombe muhombe two mashyashya umutaka ni mwiza yose ameshyashya hirya ukata ku mukiri two mashyashya nshyashya neza cyane mwarashya adafite na heza heza

siasa haya kama mtabaki na roho yake mandala watu wazinazeesha mekumisa na mule vehoma kidine daraja Sasa sikina 我望着故乡的云，多唯美。妈妈呀，你可知道妈妈的心像那白云。我望着故乡的云，多唯美。太阳出来照妈妈的身边，妈妈呀。

这个没有没有对呀，啊，怎么了呀？你真奇怪 kutokana you na kinauma yalinuka kupasuka farida Ferrari. Nimemweleza ukweli kwa mama mpendwa, huyo dhambi na chakula ndiye chaguo langu, lakini hanielewi amenifanya mimi nimekuwa kazeteta angekuwa embe ningelilako kama miti ningelia chumvi angalau punguze ukatu yoko Ninataka tupendane kama mondi na sari, lakini malaka ya sisi Kuhusu tabia sina hofu na nikupeleke kwetu ukale matoki, tule tukuni, kafanya mama yangu uende sio leo. Wewe ni roho yangu za ninao, Mungu msaidie نسمعه ويورثك من الرمم بل إنك ya usingizi haifai kukamii hata kama nimechoka, lakini siyo mguu. Naomba japo pamoja niweze sema na wewe, japo kwa simu kusikia hata sauti na mama Kupunguza bidii na babu ukamia, watu wameishi miaka mingi na wala wakutengana me Mwenye chakula pamoja chakula cha usiku, basi moyo wangu kwa furaha utatulia. Unasema umenifunga mimi nisipotee, Baba kwa moyo wangu nakupenda, hakuna mwingine. Kando roho yangu nakupenda, sisimama, sitamani hata siku moja mtende something I to Thank you.

ye mama ye baboza bolakisa ngai ata na ndoto bolakisanga modela kovanda na ye kofi aza lokola fui oyo ezanga nzete oyo baflor nyonso ya jardin Thank you.

Lord, con el alivio, la Abandóname como caballo, llévame a la caballo la sala de cama, porque

mapambano mapema yakiendelea mbele kama unaweza Elle dit

Gracias. Kali safi kabisa ya Ferego gola katika albamu yake mpya wimbo unaitwa Vicious. Ndani ya Baraka FM Rumba Explosion na mzee wa kiti kinaanza kiaina hiyo tu, eh, muziki mitamu taratibu tu. Eh, kabla hapo pia nimekuchezea Sindi akimshirikisha Kofi Olomide Mon Bonjour eh, kama namna hiyo. Kabla hapo Sindi na Kofi Olomide Eh, kupatia ngoma ile nimekuchezea ngoma ya mfalme Farao, wimbo unaitwa Muvi. Kumbuka mfalme Farao, kesho tutakuwa na show kubwa sana ndani ya TikTok pale kama unapata Baraka FM TikTok, kama unapata mzee wa kitu TikTok, kuanzia saa mbili usiku kutakuwa na show kubwa ya kuadhimisha uh, siku ya kifafa duniani. Itakuwa nipo pale, Daktari Kokoro ama kupenda Nyanya Rukia atakuwepo pale, Mfalme Farao kutoka Tanzania atakuwepo pale. Eh, kutakuwa na mtafiti kutoka kemri welcome Trust vilevile, tutakuwa na fundisha fundisha mambo tu kuhusu eh, kifafa. Itakuwa ni sherehe kubwa eh, kuna shirika la welfare ya watu ambao wanaishi na kifafa pia litakuwa linawakilishwa pale. Kwa hivyo tujumuike eh, siku ya kesho ndani ya TikTok kuanzia saa mbili usiku, utakuwa unapata burudani safi sana, huku ukipata fahamu kuhusu kifafa. Utakuwa namtafuta yule eh, mama ambaye ameorganize event hii pale ndani ya TikTok, tutakuwa tunazungumza naye kwa sana pia. Baadaye baadaye pale tutakujua maandalizi ya kesho namna gani, lakini zaidi ya yote siku ya leo nataka nikupatie fursa. Eh, bwana Valentine iliyopita Goldiga aliweza kufika pale na mke wake eh, mzee Analog pia siku hiyo mzee Analog eh, pia aliweza kusikia kufika Hotel Oasis pale eneo la Marekani. Mzee Kito pia aliweza kufika pale na shabiki mwingine pia aliweza kufika pale. Leo pia nakupatia complimentary ya dinner bed and breakfast ndani ya hotel Oasis ambayo iko maeneo ya Mariakani pale ile barabara ya Mariakani kuelekea Kaloleni kule, kama kilomita saba hivi kutoka Mariakani pale bara, iko barabarani kabisa, unafika pale, mandhari yani nimekubali kabisa, yani yaani Oasis kama jina lake vile vile, hotel Oasis ambao unaipata sehemu ile. Yani kwa kweli ushawahi kutamani kumkiti mtendo wako yani na romantic dinner umepata kile glasi cha wine wine red wine pale eh, rose flower ile umepata ua lile wamepewa pale eh, alafu una, unapata yani chumba pia kimerembeshwa rembeshwa kimewekwa maua maua ndani ya hotel Oasis pale. Basi usiogope, hotel Oasis inayopatikana Marekani inakusubiri wewe msimu wa Valentine kuburudisha eh, kukuburudisha wewe tena kwa bei nafuu. Hotel Oasis ina guarantee accommodation na chakula, yani poa sana, ajabu wenyewe wanavyosema. Vyumba vya mikutano pia wako navyo pale, kwa mfano iwapo unataka conference eh, rooms ama halls eh, alafu sherehe kama birthdays, baby showers, hata harusi mnaweza kuandaa pale. Nimeona harusi nyingi sana zimefanywa pale, shughuli na bendi nyingi za bango zimeenda zikiperform pale. Kwa hivyo eh, njoo leo weke Oasis Marekani kwenye barabara ya Marekani Kaloleni upate uondo kamili. Kama unataka kuwasiliana nao labda kufanya booking pale, una book kwa 0724 723 190 Kumbuka ndio maana kubwa ya pale kuweza kupika Mimi nitakuwa nakupatia leo leo, nitakuwa wewe zidi kutegea, nitakuwa nakupatia complimentary na unihakikishie utakuwa unaenda pale. Kwa hivyo haya nilikueleza, shika kwa makini sana. Nitakuwa nikirudi na kuulizia, alafu utaniambia namna gani ili uweze kwenda pale, mpeleke mpenzi wako, mwende mkaburudike. Hiyo inakuwa ni mishangu sherehe. Sasa nataka nitoe mapema mapema tu hii, inakuhusu wewe, uende pale siku ya Valentine bila bed and breakfast, alafu mandhari mwenyewe, yani wanakutriti kama mfalme, malaza mzee wa kitu na wanakupatia complimentary hiyo ah, haya bana mambo ya Valentine ndio ananukia. Baadaye pia nitakuwa na kuzungumzia kuhusu nyingine tena, nayo nyingine eh, ya hoteli nyingine tena hapa hoteli ya Masai pale, nitakuwa nakupatia pia vile vile. Lakini kwa sasa nafungua simu nitujane hali ndani ya chombo. Je, upo ama nimekuacha ufuoni? Nataka nijue kama upo ama nimekuacha ufuoni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

Ay, no, usted es un pelea mamá, otro lo hace, si van un trueno, vaya, ganado, que sea. Ahora sí, dile que usted quiera. Entendido. yani baadaye? Yaani baadaye wewe zidi kutegea hapa, ndakoko na natoa hiyo tiketi. Kama unataka kwenda kweli, bora ukiishika uhakikishe umeenda. Kuna wale ushinda zile alafu hawaendi bwana hamna ndani ya Baraka FM Rumba Explosion kama namna hiyo. Uko wapi? Sema, je, uko ndani ya chombo ama tumekuacha? Eh, tumekuacha ufuoni. Kumbuka ndio mkoko umealika maua. Halo Baraka FM. Waalaikum salaam. Nicolas Naam, Nicolas. Uko hali gani? Nashukuru Mungu. Naam. Sauti yako iko chini. Inakuja kwa heri wakwenda nao. Naam. maisha ni haya magumu. Ndio. Wapate kujenga taifa, au sio? Bana, pia naomba kidogo ni Ah, mashabiki wote wa pwani wote wanaosikiza Baraka FM. Ndio kuna baba nilimpata Lungalunga kaja nacho, nimempoteza mwingine unda majuu kamili. Naam, lakini wote haya nawaambia wachangamke, kwa sababu tuliungana, mambo yanakuwa pamoja. Safi sana. Alafu pia rumba kati unaona, baba yake Nairobi tulimchangia, naam, aizika vizuri, ndio kwa famili ya rumba iko imara. Salamu zimpate Ronald Kamanga kwa Julero mhm. angu hapo mzee Joki Asante sana, asante sana Nicolas Kumbu kutoka Kinango, anawakilisha Kinango bwana. Takuchagua wewe mwakilishi wa Rumba Express ndani ya Kinango bwana, kabidi tukutangaze sana kule. Ukifika mahali wanapiga saluti, wajuaji ah, Rumba Express limepita huko. Halo Baraka FM. Naam. Yaani umepotea siku nyingi, leo nimekuta pole pole mzee ndio ndio pole naam Ndiyo, ndiyo. Naam, naam. Na nimekuelewa. Nimekuelewa kabisa. Alafu sasa maadamu umekuja na wewe ni mmoja wa wale ambao Valentine ulioisha ulikwenda na mpenzi wako mama ulikwenda naye Hotel Oasis, unaweza kutupatia taswira ya vile mlivyolakiwa, mliandaliwa nini na nini hasa, ndio ndio msikilizaji ajue kuwa si utani. ndio ndio

ambapo kazi zake kwa Lewinda Matani mkaaaaa kwanza ndio ukashiriki pake kwa kwanza kamshuka kwamba kwamba mambo bado tukaendelea tukua sasa naam adakuwa tumatafari tuwaikiwai tumatunda matunda haya drinks drinks ndio yaani ni vitu ambavyo kusema kweli ni kushindanja naam naam من يسمع الأولاد الشاكة لكنه نعم نقوم يشوى قوم بسمع الإله الله تعالى على أطلاق تصور هذا التكليف أنا أعتقد أن لا أقل كلمة أن هذا الشيء كما كان

alafu chumba cha kulala kimeandaliwa vizuri chumba

Sio tena tulia hivyo hivyo. Anaitwa mzee wa ala Lord, asante sana. Huyo ni yule alishinda wakati ule akaenda Hotel Oasis hapo, unajua? Alo Baraka FM. Naam. Nashukuru. Naam. Asante sana. Asante, karibu. Naam, ndio kama namna hiyo. Nakumbuka tunazungumzia Hotel Oasis pale ndani ya Room Explosion Valentine, tunatoa eh, complimentary ya kwenda pale siku ya tarehe kumi na nne. Halo Baraka FM. Anajua Nzuri sana. Naam. Ah, niambie Christopher. Habari ya kambe Karibu mzee wangu. Asante. Utaki kwenda kumpeleka mama Valentine bwana? Ukifikia Hauko. Hauko sio huko. Huko bwana huko waziri mmoja ambaye aliaga dunia kwa kifo chake cha kutatanisha sana. Robert huko. Ah. Kipindi hicho bwana. Alo Barkasım. Alo. Ndio kama namna hiyo umepata kuelewa hayo mengi ambayo nimekueleza. Kwa hivyo kae ukijua ndio hali halisi hizo. Siku ya Valentine utakuwa unapata burudani, burudani ambalo ni aina yake, ambalo linakuhusu wewe, linamhusu yoyote mwingine yule ambaye anaweza kwenda pale kupata burudani. Asante sana, karibu

is up.

ukuntu wambaye umunsi nzamba fesitivale Thank you. to come forward. You can that

Ça, c'est la mission des prochaines générations. On Thank you. kadi safi ya Madilu Multisystema akimkumbuka Lwambo Lwanzo Makiali. Eh, ndio kama namna hiyo Tipu Santo kesi la Kinshasa, kama unakumbuka, ni kundi ambalo lilitia fora, na mpaka leo mpaka kesho wanapotaja miziki ya rumba, basi huwezi kosa kutaja kundi zima la Tipu Santo kesi Kinshasa kundi ambalo lilikuwa likiongozwa na Franco Luambo Luanzo Makiadi. Kipindi hicho palikuwepo na miti pale wenyewe wanavyosikitana yale, kulikuwepo na le commandant mwenye Justice ya Mkuta Londa, eh, palikuwepo pale ndani na ya Kesa e, eh, palikuwepo pale ndani ya Ndombe Opetum, palikuwepo pale kila Madiru Multi System Grand Ninja, e, palikuwepo pale kina eh, Shekia Lola walikuwepo pale, yani majina tu mengi tu ambao walikuwa kule safu ya mbele pale, walikuwa wakishikana kina John Poi eh, alikuwepo pale kipindi fulani eh, kina Malaga Dulu Gendo eh, kipindi fulani, yani kilikuwa ni kikosi cha nguvu sana ambacho kwa kweli tutakienzi miaka inayokuja bado. Sasa hivi ni saa tatu na dakika kumi na mbili ndani ya Rumba Explosion. Leo tunakwenda nayo taratibu namna hiyo ndio awamu ya pili hii imeanza. hiyo unajihisi unajihisi, yani twende nalo mpaka mpaka jogori wiki vile. Unajua leo pia eh, kuna fainali kali sana ya kombe la Afrika eh, tutakuwa tunaifuatilia pia kwa karibu tuweze kujua namna gani. Zaidi ya yote, karibu kama ndio umefika sasa hivi, wala hujachelewa sana, ni awamu ya mwanzo tu ndio imekupita. Tuko hapa kuhakikisha kuwa tunakupatia burudani safi. Karibu sana, twende nao. Je, uko na swali, malalamishi au mapendekezo kuhusu vipindi vyetu, watangazaji wetu au matangazo yetu? Tutumie ujumbe kupitia barua pepe kwa info at barakafm.org na malalamishi yako yatachunguzwa na kujibiwa ndani ya wiki mbili. 67 Jopo la kaunti kwanza, masuala tumaze tu tulipo Bonus Boosting Saturday Night Live Show SMM Shikamo Sunday Mbogodo Mbogodo Explosion Tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii katika Instagram, Facebook, Twitter na sasa TikTok Tupate ufahamu kwa yanayojiri kote nchini Usikose kusikiza

Thank you. Zaiko Langa Langa Dede, asante sana eh, boss Edi ndani ya Nairobi, unaniambia unanipata kwa njia safi sana. Asante sana kwa kuweza kutegea Baraka FM. Nasalimia wote wako ndani ya Hotel Comstar Mtwapa, bonge la sehemu sehemu kubwa sana ya kuweza kuhudhuria pale. Fika Hotel Comstar ujionee mwenyewe. Wanafuatilia Baraka FM pia tunatoa anaitwa komplimento itakwenda Hotel Costa pale za Valentine, ambapo ajabu yake Hotel Costa watakuwa wanakuja wanachukua wale washindi hapa hapa Baraka FM mjini na special decorated VIP shuttle. Wapenda nao watakuwa wanapelekwa pale kwenda kupata dina na wengine kwenda kulala so karibu na Mtwapa Mall pale Kwenye Baraka FM tumeamua Valentine hii lazima watu washerekee. Asante sana Duncan ndani ya Houston America. Ananiambia unanipata vizuri sana ndani ya Houston ya kusalimia wote wa Amerika. Thank you for tuning in.

kumbuka ni Baraka FM Rumba Explosion na mpango mzima uko nami hapa mzee wa kiki tisini na tano Mombasa na viunga vyake. Nazungumzia kuanzia Orooro upande wa pili Tanzania kwa kina kaka brother kule, kina kaka brother kule Yunga yunga zile sehemu za Vanga, Moshi, Mone, pale yote kwa ujumla, Kinango lote wanapata kwa tisini na tano nukta tano Mombasa, huku Fred Mariakani, eh, Timothy Baraka kule Mariakani, Timothy mbali tupata undani juu mlimani Tanzania kule Arusha upande wa pili kule pia wanatupata kwa njia safi kabisa. Mizana mbalimbali ya mshoto kule wanatupata kwa njia hiyo. Tuseme katika nukta tatu Malindi na viunga vyake, tunaenda mpaka kama Delta, Gongoni, Mambrui, sehemu sehemu za Lamu, alafu dunia nzima usiulize. Unatupata kwenye redio Gaza, unatupata kwenye kila moja, unatupata kwenye eh, www.baraka.org. Asante sana hususani Evalin, uko ndani ya Switzerland sasa hivi. Evalin ananiambia mtoto, leo unapata burudani sana Safi sana, asante sana ndani ya studio za Ndego leo kuwakilisha nani kandani Yusuf na Ndego bana mama anasema pia anataka piga. Tunamsalimia sana, naona jina laitwa Joha. Haya bwana, kama nimelitamka vizuri, Joha nakupatia big up sana. Tuna hii nadhani ushafundisha fundisha Kiswahili ndani ya Houston hapo. alafu mlete mlete Valentine bwana lete Valentine Kenya hapa. Na Unaweza kutoa ni pale ukaja ukaangukia sehemu kama Hotel walikuwa hapa. Bonge la hoteli, ingia kwenye website yao. Ingia kwenye Facebook kuangalia hoteli ile mandhari ya Mtwapa. Jimo ni kwa nini Kenya bwana? Bwana ananiambia kwa kitu yani wao walioshinda hiyo Valentine ya Comstar watakuja kuchukuliwa. Eh? Wanakuja kuchukuliwa hapa. Wanakuja kuchukuliwa na VIP shuttle ujue Baraka FM inakujali, ujue Hotel Comstar pia inakujali sana. Asante sana na big up hususan wote wale ambao wanaosikiza sasa hivi rafiki tena huyo na direkta hapa pale anaitwa Roselin atakuwa pale kuhakikisha kuwa anawalaki wageni, yani ndio ujue ni wa hadhi ya juu sana. Madam Roselin Komboka, asante sana zaidi vitu kutegea, nitakuwa nakupatia complimentary ya kwenda eh, sehemu inaitwa Hotel Oasis Mariakani hivi punde zidi kutegea Baraka FM. Kuna hapa mzee wa kiti, sasa hivi ni saa tatu na dakika ishirini na tisa. Kumbuka Zeko Langalanga ni kundi ambalo lilibuniwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na tisa walikuwepo pale ndani watu wa nguvu sana, ikiwemo kina Nyoka Longo eh, Josaki mwenyewe, kina Bimi Ombale walikuwepo pale ndani, kama uliwahi kusikia, kina Ivaloko Jokar walikuwepo pale, kina Buzibu Ziana walikuwepo pale, kina mzee Sunguu Wembadio Fene Kikumba kama ukipenda Papa Wemba walikuwepo pale ndani, kina Manuwaku wako walikuwepo pale ndani. Ni miti ambayo ilikuwa ikitikisa na miziki yao ile ambao kweli walikuwa wamekuja nao katika aina yake ya muziki. Karibu sana pamoja tuipeleke rumba mbele. Kulala kwa mzee wa kiti kuhakikisha kuwa unapata burudani jinsi inavyostahili. Tuko hapo kuhakikisha kuwa mziki unaopata jinsi inavyoeleweka. You don't the conqueror, the champion, the lion uchambuzi wa magazeti liko pale wa taifa kwenye jioni, chai jioni na hapo hakuwa alikuwa nje, eh. alivuja safari yake huko nje kabili ya kuja aulize huyo mzee amekuja kufanya nini. Utapata best of African hits na mbwembwe kibao tuna hot boy wala mbunge la ndani ya Jamaica Breakfast ukiwa na George na Tricia kila siku saa kumi na mbili hadi saa nne asubuhi. Jamaica Breakfast chama tawala.

Somebody, somebody, somebody, somebody, I'm Sakai, Sakai, Sakai, Sakai, Sakai, Malesa, Malesa, Thank you. Hallelujah. Thank you. Sambo Omari Mapanga la bingwa ambaye aliwika sana kama ulifuatilia muziki ya lekinoa walipokuwa wamekuja wakaingia Kenya eh, kutokea Uganda pale na kuweza kutingisha sana wakiwemo na kina Abdalla Majoo Madulei walifanya kazi safi sana pale eh, kina Pele Olindia na wengi tu waliokuwepo pale kina Lava Mashine nani wale walikuwa katika bendi hiyo ya Lake Noah kabla ya Samba kuanzisha orkestra Virunga. Nimewahi kumhoji Samba mara kadhaa hapa, akatusimulia eh, safari yake ya muziki. Hata leo nilikuwa na nia ya kuzungumza naye ili asalimie mashabiki kidogo. Nimeambia mzee wa kiti, pole sana bwana. Nimeambia bwana, niko sasa hivi napeleka gari naelekea New York, na unajua huku bwana Amerika kama hivyo ndio huwezi kuongea kwa simu, sio kama zetu pengine jambo la sheria tunaambiwa, lakini hivyo hivyo tunazungumza moja, yaani sisi si watiifu sana, lakini kule inakuwa ni balaa sana kuzungumza kwa njia ya simu. Kwa hiyo wamesema wasalimia mashabiki, mimi nawapatia salamu za samba. Anasikiza eh, pia yeye online pale, nawapatia salamu, asema siku nyingine atapata nafasi. Hivi hivi samba, hakuna mtu anaweza kufikia simu tu hapo kubavuni ukazungumza bana, kwani mpaka uishike wewe? <laughs> anaweza poteza concentration kidogo, unajua tena aki barabarani. Kwa hivyo tumpateni eh, nafasi hiyo, tutazungumza tunaye eh, tukijaliwa. Karibu sana ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Unajua hapo unapata magwiji tena wengi sana. Nilikuwa nimekuambia leo pia vile vile ninatoa eh, complimentary ya kwenda Hotel Oasis. Kumbuka Hotel Oasis inapatikana kwa barabara ya kutoka Mariakani kuelekea Kaloleni pale, barabara ya lami kisafi sana na hoteli iko barabarani kabisa pale. Wako na eh, vyumba vya mikutano vya conference center ziko pale, kuna nafasi nzuri sana pale, naona matamasha ya muziki yanafanywa sana pale, wana kiwanja kikubwa sana na eh, pale pale pia kwa vyakula vyao ni vitamu, vimeandaliwa kwa ustadi, na wale wanaoandaa pia ni watu ambao ndio kazi yao jeshi letu mtu umechukuliwa tu kwa sababu unajua kupika au ah, umesomea, hiyo ni hadhi yako, yani unapewa pale. Kwa hivyo wote Oasis siko pale, na kipindi cha nyuma ya Valentines zilizopita tulipeleka eh, mashabiki wetu pale, umemsikia mmoja amepiga simu mpaka simulia sana, yani mpaka mwisho wa kusimulia mjana alikuwa anasema nipatieni mimi ikiwezekana Ana Roge alikwenda pale akajivinjari sana pale. Ah, bana, leo pia tunapatiana eh, complimentary pale kwenda pale nipigie simu sasa hivi kama unawapika tarehe kumi na nne ambayo itakuwa ni Jumatano, utaenda Hotel Oasis uniambie kwa nini nikupatie, kwa nini nikupatie complimentary, kwa nini nisimpe mtu mwingine nikupatie eh, wewe. Eh, alafu tutaamua sisi ni vipi yupi atakayepewa. Nimefungua simu kwa ajili ya eh, complimentary ya Hotel Oasis ambayo ya Valentine wanakupatia dina, wanakuandalia eh, accommodation pale, wanaita bed and breakfast. Asubuhi ukiamka pia unapata kiamsha kinywa cha nguvu sana, wewe na mpenzi wako, wewe na mke wako, wewe na mchumba wako, ili nafasi nzuri sana ya ya kwenda pale eh, kwenda kuriniu ile ile ile mapenzi kwa kuwasha ule moto wa mapenzi. Ndio mara nyingi wa eh, tukiwa tukitafuta wanadada au kuchumbiana, huwa mtu mtu mpendo unamwambia mambo mengi, ukishawana naye uko naye nyumbani, sio unamwona ni mama watoto tu, unamzoea unaweza kuacha watoto na jirani ama na mtu mzima ambaye anaweza kuangalia ukaambia bwana, tumepata safari ya ghafla, ukaingia pale, ukaandaliwa vizuri, ukatulia pale, ukakumbushana kwa manejano. Unakumbuka siku ile eh, kulikuwa hakuna simu bwana, mimi nilikuwa kungoja ngoja pale nyuma ya mwembe, eh, nilikuwa nimemtuma nani mchanga yule wa kwanza, sikumwelewa ama siku fulani nikuchukulia nikuchukua nikupeleka eh, kama ni sehemu fulani, kumbukumbu zile za mapenzi ndio maana Valentine unakwenda pale, mnalishana wenyewe chakula, eh, anachukua chakula na mkono huu, na kijiko hiki kama ni uma na wewe unauma huu. Sasa wewe wewe unamlisha naye kulisha eh, unajua maneno yale alafu kuingia chumbani, chumba kinaandaliwa yale mandhari ambayo iko ndani ya chumba pale, maua maua yale yamenyunyizwa kinadhani, mpaka unashangaa kama maua sitayaharibu umeikiwa wewe ndani wote na watu sasa niambie, nani apendi Nani apendi kama hivi? Nimefungua simu nikupie simu ikiwa unataka nikupatie complimentary, tuambie ni kwa nini tukupatie complimentary ya kwenda kwa hotel Oasis pale. Kumbuka iko Marekani pale, barabara ya Marekani kuelekea Kaloleni ni kama kilomita saba hivi. Halo, Baraka FM. Halo, Baraka FM. Naam. Ndio. Nzuri sana. Eh, mimi naitwa Singo Abdurrahman. Naam, Singo. Naam, naam. Karibu. Sasa mm. mimi natamani sana niingie ofisi yako. Ndio. Eh, Na sasa ambayo unanifanya. na mimi ni Mombasa hapa, na maishani mwangu Mombasa nilikaribishwa na mzee wa kiti la Nimejifunza mengi sana kupitia wewe, kuhusu sababu mimi nilipenda mambo ya usanii sana, mambo ya Lingala rumba, lakini sasa nimepata mambo mengi sana kupitia wewe, mpaka sikia tu kushangaza, wengi ulitaka Waafrikana jambo ambalo sikuwa nimejua sasa. Nimeelimika kwa mambo mengi sana kuhusu mambo ya rumba kupitia mzee wa kiti na kipindi chake cha rumba Natamani sana hata nikuona tu tafadhali, mzee wa kiti. Haina shida. Uko wapi wewe? Uko uko Kwa hivyo ukipata complimentary ya kwenda hotel Oasis utaenda Jumatano iko hiyo hoteli iko wapi? Kama umesikia tukizungumzia naam, Kalole huwezi potea, Kwa hivyo utaenda na nani? ukipata mm. utaenda na nani? Ndio nasema ukipata supplementary utaenda na nani? Ndio. Okay. Haya. Ah tegea hapo hapo ujue kama ni wewe ndio utapata hiyo nafasi. Eh, kama nimepata eh, tulia tu hapo hapo, tulia tu hapo hapo, mwenzako msemaji. Eh, Asante sana. Umemsikia Abdurahmani huyo aliposema kwamba amekuja Mombasa, amejifunza mengi ndani ya Rumba Explosion, na akipata hiyo tiketi atakwenda Mariakani na mpenzi wake na mke wake. Utasikia mwingine. Halo Baraka FM. Naam. Anton kutoka majengo ya hapa Mombasa, kwa Kanamai. Eh, Oasis. Sema ocean utakwenda baharini bure mzee yaita wote na watu. Kwa hivyo, kwa mfano, kwa nini tukupatie wewe hiyo compliment? Sasa sioni kama naona umuigiza mwenzako bana yaani wewe una sababu nyingine isipokuwa mimi ndio nilikukaribisha kama mai kwa hivyo ndio nilikupa kesi. Ah, wewe tulia hapo, tutajua bwana. <laughs> Eh, Tumeshapata wawili hao, mwingine yupi ambaye anataka ana, ana, anataka complimentary ya kwenda Hotel Oasis sehemu za Marekani. Yaani Oasis hilo jina, Oasis ni, ni vile ambavyo huwa viko kwenye eh, kwenye majangwa yale, unaona. Halo Baraka FM. Hello. Naam. Unaitwa nani? Kutoka wapi? Halo? Aisha kutoka wapi? Uko Marekani Aisha? tayari kwa nini ungependa unajua hotel oasis nataka nimekumbuka hujawahi enda dina na mume wako mm. kwa hivyo nataka kumsurprise ah. sasa sababu kubwa ndio kuwa hujawahi enda naye

Mm. Okay, kwa hivyo ni kama vile unataka kumsurprise yani. Oh, okay, Aisha, tegea hapo hapo. Tegea hapo hapo. Aisha amesema anataka kumsurprise mume wake. Eh, yuko pale pale Maria Kani. Itakuwa tamu ya. Eh. Halo Baraka Sam. Naam. Halo. William Katama Mashallah. Kijana matata wewe kipindi kile ulikuwa ulienda wapi wewe? Kwa nini watakao tena? Ulishuhudia nini hapo wewe? Huyo ni mmoja wale waliokwenda mwaka jana. Unaona, walioenda mwaka jana, bwana, wanataka kwenda mwaka huu, ndio ujue hiyo ngoma ni tamu. Okay, kwa hivyo tumepata simu tena kama nne hivi. Ya kwanza ni abdurahman Eh, ya pili yule bingwa kutoka kanamai ya tatu ni mwanadada Aisha mwanadada Aisha. Kwa hivyo mimi nataka nikupatie wewe msikilizaji, sasa tushafunga tushafunga hizo kura, nataka nipate wasikilizaji kama watatu hivi wanipigie simu waliambia katika hawa watu watatu waliopiga simu, Abdurahman na huyo bwana jina limelisahau kutoka Majengo na mwanadada Aisha, nimpe nani complimentary ya kwenda pale?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 umesikiza kipindi siku ya leo ama ulikuwa kwenye Najua wewe ni mmoja wa wale ambao walishinda ya kwenda Walton Oasis mwaka jana na ndio mhm. ndio

redioni utamto watu watatu waliopiga simu Abdurahmani na huyo mwanadada Aisha na kuna yule bwana kutoka majengo Kanamai, unaona tumpe yupi? Tumpe yupi complimentary huyu wa Kanamai Aisha? Aisha ni hapo hapo Marekani, amesema nataka kumsurprise mume wake ndio wengi ukielekoja ukajione wenyewe waje waseme nichukue kura nyingine hapa. Asante sana. Goldiga amesema tumpatie Aisha ndio pili. Halo Baraka FM. Safi sana. Yes, James.

Eh, na eh, Abdulrahman anakura moja. Tunachukua simu ya mwisho ambayo ndio itakuwa kwa inamaliza ushindi. Unajua ni ile 50 plus 1 eh? plus 1. Halo Baraka FM. Karibu kiboma cha unga. Tumpe nani? tumpe nani complimentary. Halo. Ah, kura ya kufanya maamuzi, kura imeharibika hiyo. 이번에 세운 거. Ah, alô, fala, Casan. Alô, meu assiste? Não. A Lídia por Calcunda. Quem é essa Lídia? Sou eu, Kwanza, o meu, Abdurrahman. Abdurrahman, é? É, não sei. Ok. Sasa, ashamaliza mchezo kuisha bwana. Mchezo kuisha, Abdurrahman umeshinda bwana. Abdurrahman nitumie E, jina lako kamili kwa nambari yetu ya arafa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Wewe ndio umejishindia complimentary ya kwenda eh, Hotel Oasis ambayo iko eneo la Mariakani ukielekea Kaloleni pale. Hoteli imetulia tuli kama maji ya mtungi, mandhari safi. Utafika pale, utakuja tupigia simu, utatusimulia. Utakwenda na mke wako pale, eh, itakuwa ni tarehe kumi na nne tutakupatia namba za simu za kukuelekeza pale, na itakuwa vizuri sana, mtafurahia. Kura yako ndio ndio umeshinda hivyo, yaani ushindi huwa kama hivyo basi, plus one tu mtu anashinda. Kuna mwingine anapiga simu hapa, sijui anataka kusema nini. Kura zimekwisha hizi bwana, simu pia imekataa Ah, Abdurahmani ndo amekuwa ni mshindi wetu. Halo Baraka FM. Halo. Hey hakuna aliyenyimwa. Hizi ni kura tu, anayekubali kushindwa ndio mshindani. Hatunyimani bwana, hapo tunapatiana kulingana na ushindi ule wa eh, nawe bwana Kangamaya, tulie, bado nitakuwa natoa eh, complimentary nyingine ya kwenda kwenye Masai Beach pale hotel katika awamu ambayo itakuwa inafuata yako ya mbali moja

know I Thank you. katika awamu hii ya tatu tunaanza na kofii Antonio Lomide ndani ya Baraka FM Rumba Explosion baada ya kupatiana complimentary kwa Abdulrahman ambaye atakuwa anaenda Hotel Oasis. Nimekwambia eh, siku ya kesho ni siku kubwa, ni siku ambayo tunajiandaa kuadhimisha siku ya kifafa duniani na ni siku ambayo Baraka FM ikishirikiana na Cambry Welcome Trust na mama mmoja anaitwa Kupendwa Raha ndani ya mtandao wa TikTok eh, tutakuwa tunakuwa na event kubwa sana. Event hii itakuwa kwenye TikTok pale. Kwa hivyo hivi punde nitakuwa nawasiliana naye sasa hivi, you can join the TikTok. Ukiingia ndani ya TikTok ya Baraka FM utaniona live pale. Ukiingia kwa TikTok ya mzee wa kiti, eh, handle yangu ni mzee wa kiti Natio J, utaniona live pale na pia na invite mama Fololo ambao pale anaitwa Kupendwa Raha atuambie hususan kwa nini e, nini kilichangia yeye kuadhimisha siku hii kwenye TikTok. Kwa hivyo tuzidi kutulia tu, hivi punde tutakuwa tunafanya mawasiliano. Unaweza kutufolo ndani ya TikTok pale Baraka FM au follow Mzee wa Kiki. I'm going to go to the hospital. Thank you. ndio maana yake ndani ya Baraka FM tuko hapa kuhakikisha kuwa unakupatia burudani jinsi inavyostahili. Kuna wimbo unaitwa TikTok. Huu ni wimbo ambao umeimbwa na Felix Wazekwa akimshirikisha Fabregas Maestro. Kumbuka maneno yanakwenda digital sasa, tuko na Baraka FM digital. maneno yanakwenda kwenye TikTok. Tuko na event kubwa sana ambayo inakuja siku ya kesho. Eh, siku ya kesho itakuwa inaadhimisha siku ya kifafa duniani, International Epilepsy Day ambayo inaadhimishwa tarehe kumi na mbili mwezi wa pili na Baraka FM ikishirikiana na Camry Welcome Trust ikishirikiana na kupendwa raha wakina mama anaitwa kupendwa raha, japo kwenye rumba tunaambiwa kwa jina lingine, atakuwa anatuambia. tunakuwa tunafanya naye mahojiano moja kwa moja sasa hivi ndani ya TikTok na ndani ya Baraka FM live sasa hivi tujue hususan kuhusu siku hii inaandaliwa vipi kwa ajili gani. to Kumbuka ni kazi safi kabisa ya Felix Wazekwa, anakuambia TikTok ya Ngora akimshirikisha pale Fabregas Maestro, inakuambia namna gani mitandao ya kijamii imegusa watu kiasi kwamba mpaka wanamuziki inabidi waweze kuzungumzia, wanakwenda na mtindo. Nakumbuka pia Koffi Media aliimba wimbo unaitwa Selfie, ndio maana zake, yani inamaanisha kuwa kweli kuna kitu kinaendelea ambacho lazima watu wahusishwe wajue ni vipi. Nikolaa ya TikTok, Nikolaa ya TikTok. Unapomzungumzia Felix Wazekwa ndani ya masuala ya TikTok haya, eh, basi Wazekwa ni mwanamuziki mkubwa sana ambaye anaaminika na amesomea mambo ya economics ndani ya Paris pale tisini na tisa pia Eh, akawa anafanya kazi pia yake Kongo pale kama mwandishi wa muziki mingi tu. Eh, nyimbo eh, inasadikika amemwandikia sana pia Koffi Olomide nyimbo zake kadha wa kadha, kipindi fulani wakateta, mara naona walitoa nyimbo pamoja, ndio kama namna hiyo. Sasa hivi ametupatia ngoma inaitwa TikTok. Nimekujuza kuwa siku ya kesho ni siku ya kipafa duniani, ni siku ambayo tutakuwa tunaadhimisha Eh, kifafa kwa maana ya kusherehekea hiyo siku, kwa maana ya kuitambua hiyo siku, kwa maana ya kuzungumzia hiyo siku, kuzungumzia kifafa. Kumbuka kifafa ni hali tu ambayo inakumba wengi tu ambao labda unajua, wengine wajui, unawaona wengine hujawaona na inakuwa ina ni muhimu sana tuweze kuhamasishana, ndiposa eh, kuna mama mmoja kwa jina Kupendwa Raha pale ndani ya TikTok ambaye mama mwenyewe pia yuko na mtoto ambaye yuko kwenye hiyo hali ya e, ya kifafa ambayo huwa anaipitia hiyo hali na changamoto ambazo amekuwa akizipitia yeye kama mama, sasa akaona ipo haja aweze kuhamasisha e, pale kwenye mtandao, na naamini atajizungumzia mwenyewe, lakini naamini kilichomsukuma hasa ni kwa sababu kuna watu wengi pale ndani pale pale pale ndani ya TikTok kuna watu wengi sana hususani kwenye mitandao ya kijamii kuna watu wengi sana wame wako pale na ndiposa ikawa pia niko iko haja aweze kulizungumzia hili pale, ili ujumbe uweze kufika. tunashirikiana naye sisi Baraka FM pamoja na Kemri Welcome Trust ambayo itakuwa inaleta mtafiti pale, ambayo iko kwenye kitengo cha kutafiti kuhusu masuala ya kifafa. Atakuwa juu ya jukwaa lile la kupendwa raha pale kwenye Facebook kwenye TikTok kumradi, na atakuwa anaeleza kuhusu ugonjwa huu wa kifafa, atakuwa anaeleza mengi tu. Tutakuwa na Daktari Kokoro, wengi mnamjua Daktari Kokoro Manyanya Rukia atakuwa pale live akifanya mambo yake eh, huyu msanii ambao unasikia wimbo wake sasa hivi eh, ambao anaitwa Mfalme Farao kutoka Tanzania pia atahudhuria, atakuwa pale, tutafanya naye mahojiano. Mimi pia nimealikwa pale, nitakuwa naendesha kile kipindi kuhakikisha kwa kila kitu shwari. Tumsikize Mfalme Farao kabla tujazungumza na mama eh, Fololo ama kupendwa Raha live kutoka ndani ya TikTok mpaka kwenye Baraka FM live, tutakuwa tunazungumza. Kama uko kwenye TikTok, ingia pale Baraka FM kumpatia mzee wa kiti, utakuwa unaweza kuona mahojiano haya moja kwa moja pale. Tumsikize mfalme Farao, tumsikize yuko na nyimbo nyingi, lakini huu wimbo ambao umewika sana katika ile dunia ya TikTok bana, mm. kama ni dunia fulani ile Ready? Ready, ready nataka wa moyo nisiulize uteka moyo wangu mie Sharmila, nataka nikueleze ukweli wa moyoni jinsi ulivyouteka moyo wangu mi nakonda na mawazo oh, bebe naomba na Mungu usiacha Mungu mako nimenasa mama sengaikis baba ishwi na mapepe nuja fitina na maneno ya umbea lengo lao ni moja wanataka tuachane wewe ndoroyo nimependwa na mie, na tena ndo bavu wangu upande wa kushoto, ndo maana ukiwa mbali mwenzio na umwa tumwili mmoja olewe. Oh, Golden Mkongo, journalist ya soul. Hello baby, Hello baby,

把最近的电视搬到房间电视上来了，电视上显示的是《快乐大本营》，把电视放到房间电视上来了。 walioona kwa kumgandisha, tayari wambea kujaza maneno, ona machozi yanavyokububuki, unanyumizaga mtima wangu moyoni, natamani tuondoke hata katika dunia, tukaishi angani ambako hakuna fitina, alalama kwa tunda la mwamba la maipendo, wambea tuacheni tutumbue I still not saying it, but you mean it awful. I thought you were when you were talking me to the music. No, you're me, William, my name is Sabi. As you are a Mungu, do not call it a care. If you are in a party, I'll also the music. Maneno, maneno, na wala watu wachane. Kawazi na wauma, kuona tunapendana. Hawataki kuona, tunaishi maisha ya upendo uliopewa na Mungu. sana wala kukosana kwa vile wakasuke na roho zao za chuki usoni watu kumbe mioyo ni chini Amina nikosa kwa uvumilivu na subira, vikwazo vingi mabonde na milima, lakini kosi kudari hati Ni kazi safi ya mfalme Farao, usiwasikize e, ndani ya Baraka ya FM. Tunashirikiana na kupendwa raha, e, ni mama ambao ukifuatilia handle yake inaitwa kupendwa raha, tunamjua kama mama Fololo katika kenda za rumba hizi, ndio ameandaa shughuli hii ambayo itakuwa kubwa sana katika TikTok. Ni shughuli ambayo inazungumzwa TikTok nzima bado wewe ambao hujawahi kuingia kwenye TikTok na watu wa nyuma bwana. Unajua hata kama umesoma vipi na hujaingia kwenye mitandao hii unajiona kama mshamba mshamba vile, eh, ukiona kama kuchanganyikiwa vile. Eh, sasa hivi tunaunganisha live TikTok, kama kwenye TikTok tunatuona live na pia tunaunganisha na studio hapa live. Mama kupendwa raha, unanipata? kupata mzee wako inakupasa vizuri sana. Ah, asante sana, asante sana. Sababu hasa ya kukupigia ni kwa sababu ya shughuli ambayo sasa hivi uko uko live pia hewani, ni kwa sababu ya ile shughuli ambayo tunaiandaa, ambao wewe ndio umekuja na hiyo idea ya kusherekea International Epilepsy Day kwenye mtandao. Kabla hatujaenda mbali, kupendwa rani ni nani? Mbona kupendwa raha pendwa raha ni kuelezea kuhusu jina kama nielezea kuhusu jina. Mbona mbona kupendwa raha? mbona unaitwa kupendwa raha. Ya, kupendwa raha ni jina nilolibuni kwa kujaribu kueneza ujumbe ya kwamba ukipendwa ni raha, ukipendwa ni raha. Hiyo ni ujumbe ninapea wenzangu, ambapo mimi sikukutana nao ya sasa wenzangu wajue wakipendwa ni raha yaani kukutana nao ina maana wewe ukupendwa ama ulichukiwa ya mimi sikupendwa sikupata mapenzi kabisa kwa hmm. kila kona si kwa si kwa jamii si kwa mpenzi ya okay Ndipo sokaja na hilo jina kwa hivyo ni kama ujumbe unamrushia mwingine yule kwa kupendwa ni raha hilo jina ni ujumbe nampa mwenzangu kwa hivyo mtu akikutafuta kwenye tiktok pale akitafuta kupendwa raha ndio ashakutana na wewe hivi nadhani ni mimi tu peke yangu. Atakutana na nyimbo inaitwa kupendwa raha, lakini hata kukutana na mtu anaitwa kupendwa raha, atakutana na mimi peke yangu. Asante sana. Kupendwa raha nimefurahia kwa sababu wewe ndio muasisi, yani wewe ndio umekuja na idea hii ya kuorganize International Epilepsy Day kwenye mtandao wa TikTok. Nini hasa kimekutuma wewe kuandaa shughuli hii? ya kilichonisukuma mno mimi kuandaa shughuli hii ni kulingana na safari yangu ya miaka ishirini na tano na kijana wangu na hii ugonjwa no. na nimekuta unyanyapaa mwingi tu kutokea mpaka kwa wazazi waliozaa watoto wenye kipapa no. nikaona kama mimi nimeweza kutembea kwa hii safari kwa hii miaka yote kwa hii nisiwe naweza ku kuwa mama wenzangu uoga ama aibu ile walionayo kwa macho yao kwa kuwa na mtu kama huyu katika maisha yake. Ndio. Naam. Okay, kwa hivyo hiyo imekuwa ni kama kutaka kuhamasisha na kuhakikisha kuwa yani unawapatia ujasiri wa mama wenzako ama wa watu wote ambao wako na hali ya kifafa ndio wapate kujua kifa, kitu kubwa. Pia watu wengi wamepotezewa wakati no. na wakati wanapopotezewa wakati wamepoteza wapendwa wao kwa dhana za jamii zinazokuja na kwamba ukiwa na, ukiwa na mgonjwa mwenye kifafa awe ni mtoto awe ni ndugu yako no Ah, unaweza kuambiwa na jamii kwamba ah, hii huyu mtu wako si bure, hii amerogwa hii mm. Eh, mimi nitakupeleka kwa muubaji ama mimi nitakupeleka kwa mganga ama mimi nitakupeleka uende kwa mizimu ya kwenu, uende ukaombe samaa Hii ni kama laana ya familia. By the time mtu mgonjwa kama yule anapotatizwa na mtu ama na jamii kwa hizi dhana tofauti, ule mgonjwa anazidi kukandamizwa na lile gonjwa inakuwa sehemu nyingi imepotezwa ambapo ingetumiwa yeye kupelekwa kwa madaktari wanaohusika, maybe wangeokoa ile ugonjwa ilikuisha ama ingekuwa controlled aendelee mbele na maisha yake. Jamii wanamchelewesha na dhana potofu, ile ugonjwa unazidi kugandamiza ule mgonjwa kwa hali mbaya, na ambapo wakija wakitafakari itakuwa imemwathiri kwa kiasi kikubwa. Ndio. Okay. Kwa hivyo kimsingi, na ningeomba pengine umute, ona mzee wa kitu, umute akaunti moja inaleta echo mm. utafanya msikilizaji wako hata aweza kusikia hii maswala vizuri. Okay. Nilikuwa kama nimemute moja. Uh, nimemute moja, labda itakuwa ni upande wako, lakini mimi nasikia huku tunasikia vizuri tu. Maybe wanaotusikiza wanaweza andika hapo chini kama wanapata echo, maanake mi upande wangu nasikia naongea mara mbili mbili. Okay. Ah, upande upande wa redio huku tunakupata kwa njia safi, tunapata kwa njia safi. Nadhani itakuwa labda ni kwenye kwenye hiyo akaunti yako wewe ndio unaweza Akaunti yangu iko sawa, hii imeandikwa Baraka FM Jamii, haijamutika. Eh, na nikimute hiyo utasikia kweli, manake hiyo ndio yenyewe. Halo, ah. sasa unanipata vizuri? Sasa sikusikii. Eh, ndio kwa sababu mpaka mpaka niiweke ya Baraka FM ndio yenyewe ndio ina ndio ndio inakupatia mawasiliano. Kwa hivyo usikie wasiwasi, huku tunakusikia vizuri, tunakusikia vizuri. Eh, msitu mwingine ulikuwa ningependa kujua wewe, hii miaka ishirini na tano ambao kijana wako umekuwa naye, yeye yuko na kifafa ama kuna mambo mengine pia ambayo yuko nayo labda? Mtoto wangu hakuanza kifafa mwanzo, alianza kama ku stroke ndio alipigwa ubavu mmoja wa kushoto no. na nilikwenda kutafuta matibabu na kujua nini kilichomsababishia, ndo nikaambiwa mtu alipigwa na cerebral malaria ndio so akakuwa akapata hiyo CP hiyo cerebral malaria no. Baada ya tuna tafakari na kutibu cerebral malaria, ndio tukapata kwamba kifafa pia kiko kimepatikana ndani yake, akaanza kufafatika Tulivyompeleka tena kwa matibabu, tena mbona imekuwa na kupapatika kwa juu, hatuelewi nini inaendelea. Ndio kaambua wao amepata kifafa. Tukaendelea na matibabu ya kifafa miaka zilivyosonga tena, mtoto alikuja akapatikana mambo ya mental issue, akawa na active strange. Kama msongo. alisoma potrizi. Potrizi ni kwa watu wenye walemavu wa viungo. Alipokuja kugundulika pia amekuwa amekuwa na disturb mental issue kidogo na akili, ndio nikaweza kutolewa pale, nikakuwa mtoto wako tena amedevelopmental sasa. Hapa akamfanya nitajiri wenzake, ndio akapelekwa Kwale mental special school. Ndio. Kwa hivyo ni ugonjwa zikikuja bit a bit, haziwezi kuja zote kwa pamoja. Okay, ni mambo yalikuwa yanakuja yakija yanapotea yalikuwa yanakuja kwa muda yanapotea, yani yanakuja na kila baada ya muda yanajangikia na yanaongezeka tofauti tofauti. Naam, pole sana kwa hilo. Eh, sababu ya kukupigia hasa ni kutaka kumweleza msikilizaji labda eh, kutakuwa na nini ambacho kimeandaliwa eh, hapo kwenye TikTok na kwa nini wewe uliamua kuifanya kwenye TikTok sio wengine? Yeah, niliamua kuifanya kwa TikTok maanake TikTok imekuwa kijiji kikubwa no. na sahii katika 80% ama 70% ya wananchi wote wako hapa TikTok. Ndio. Kwa ground kuna uzito kidogo, manake kwa ground kuna wa, watu hawatajitokeza no. kwa sababu wanaogopa hiyo stigma, wanaogopa hiyo kutekelewa, wanaiga yani kwa ufupi. Ndio. So kwa ground kidogo inakuwa tricky. No. Nikaamua nifanye hapa kwa TikTok. Sasa hapa mimi nitaeleza tu. Ndio. Mwenye atakuwa hili jumbe linamgusa atajitokeza. No. Na kama kutakuwa kuna mtu anam mtu wake ama jirani yake ama rafiki yake anahusika na shida kama hii, ataweza kulearn from me na akamfanyia mtu wake inavyotakikana. Ndio na nafurahia kwa sababu pia wanaona Kemri Welcome Trust wameshirikiana na sisi pia hapa, naona watakuwepo pia pale kwenye platform yako. By the way, msikilizaji, hii event itakwenda kuwa broadcasted live kutoka kwa platform ya kupendwa raha. Ukiingia kwenye TikTok ukitafuta kupendwa raha, kama utafuata Baraka FM tutakuwa tuko pale sote, utakuwa unaweza kuipata live and direct. Tutakuwa na mtafiti pale, atakuwa anaeleza mengi kuhusu kifafa, inakujaje, aina za kifafa. Je, huduma ya kwanza ukipatana na mtu ambaye ana kifafa, huduma ya kwanza, labda unaweza kutueleza kwa kwa ufupi tu, labda mama, huduma ya kwanza kama mtu akifafatika, atachukuliwa hatua gani labda? wengine hushtuka watu wakawa hawajui ya kufanya ya unapokuwa na mtu mwenye kifafa, iwe ni kwa jamii ama ni kwa barabara, umekutana naye na ameweza kupigwa na lile na kifafa, pengine ako kwa hali anaanguka. Muhimu kama alikuwa amesimama ama amekaa, weza kumshikilia kwa upole mpeleke chini, maanake ile tukio yenyewe huwa inashukisha huyo mtu chini. Sasa wewe ni kumsaidia afike chini salama, asigongeke, asikwaruzike, asiweze kuumia kwa njia moja. Msaidie kumshukisha chini, most of the time atakana alale na mkono wake wa kushoto kaa hapo akando kusiwe kuna vitu vitakavyomuumiza, kuwe kuko safe na asizungukwe na watu, kusiwe na makelele. Pia hiyo makelele huwa inamdisturb, inazidi kumkoroga apate environment iko peaceful na yenye salama atapapatika tu pale na kisha atarudi sa, atarudi sawa. Maybe kuna hiki kupatika, kuna watu kupatika kwa muda. Kama mimi mtoto wangu kuna wakati anapapatika hata siku nne nonstop, usiku na mchana. Mm-hmm. Sasa hapo mtambeba kwa, kwa, kwa haraka mumkimbize hospitali kwa madaktari, watatafuta njia na dawa ya kumtuliza kile kifafa kiweze kutulia, no. Mm-hmm. lakini akufai kelele hakufai watu kumzunguka na kwanza kupiga mayowe. Wewe mwenyewe ukimwona kwa hali ile ufai kumpigia makelele, ni kumsaidia aweze kufanya ile ile kitendo kwa hali salama na tulivu. Naam. Mimi na, natoa shukrani kwa, kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpatia ujasiri, maanake ni ujasiri mkubwa sana kujitokeza na kuanzisha kampeni ya kuhamasisha maisha ya jamii katika eh, katika TikTok na tunashirikiana kama Baraka FM kuhakikisha kuwa swala hili limefikia wengi, tumehamasisha wengi na kando na hapo tulikuwa nawafahamisha kuwa watakuwapo wasanii na Daktari Kokoro watakuwa pale. Eh, kuna kuna mfalme Farao ambaye anaimba pia atakuwepo pale. Kwa hivyo tunawasihi tu, labda kama una mwito tu, mwito gani ambao uko nao, maanake hatutaki kumaliza uondo wote leo tunataka watu tukutane nao kesho kwenye kuanzia kuanzia saa mbili saa mbili saa za Afrika Mashariki, tukutane nao pale. Labda una ujumbe gani wa mwisho tu ambao unaweza kutueleza ili tuweze kuacha upumzike? Halo. Naam, umenipata? Kama kidogo amepotea hewani. Nilikuwa nakwambia labda tunataka tukuache ukapumzike. E, kikubwa ilikuwa kabla tujakuacha kupumzika, labda una ujumbe gani ambao ungeweza kumweleza msikilizaji, maanake tunataka tukutane nao kesho kwenye TikTok live pale. So labda kama una ujumbe ambao unaweza kumalizia nao, unakupatia nafasi kupatia ujumbe ule ili angalau uweze ukapumzika. Ya, ujumbe wangu nawakaribisha wote ambayo wako kwenye mitandao ya TikTok na wale hawako pia, ni stop, ni, ni app iko huru ya kila mtu, bora umefikisha miaka kumi na nane Muhimu uje kama umefikisha miaka kumi na nane TikTok pia si place ya kuja chini ya miaka kumi na nane Njoo kwenye TikTok siku ya kesho tuweze kusherekea siku ya epilepsy duniani, na kama kuna mtu atakuwa yeye hawezi kuja TikTok maybe kuna mahali unajua kuna watu wenye mtu mwenye kifafa ama watu wenye kifafa show love to them hao watu ni wenzetu na pia wanapitia stress sana kwa kulingana hiyo hali walionayo kwa sababu ni kifafa ni ugonjwa moja wa aibu ni ugonjwa wa mtu kama yuko sawa, unaweza kuwa hata uko mahali katikati ya watu, kuna mkutano inaendelea vizuri, ghafla binvu inakuangusha pale, inabidi umati wanashtuka, kumbe huyu anakuaga na kifaa kwa anabaki yeye. Sasa akitoka pale mtu kama yule, usikia aibu, usikia vibaya, uona Mungu, kwa nini mimi niwe hivi, niaibike hivi? Nimetoka nyumbani, nimevaa vizuri, nimeanguka katikati ya watu, nimeanguka katikati ya barabara. Ni watu tunataka tunahitajika tuwakumbatie na tuwaonyeshe ni sawa vile ulivyo tumekukubali so left epilepsy people tomorrow mm. njoo kwa platform yangu tuweze kuongea tuweze kujua kiini cha kifafa inaweza kukontroliwa vipi inaweza kutibika vipi ukitoka hapo nje kwa ground unaweza kuja kuelezea watu kwamba kifafa si uchawi kifafa si majini kifafa si laana at least watu waelewe kifafa ni nini waweze kupelekana kwenye kliniki zinazoko karibu na wao kwa mapema na waweze kupewa wapendwa wao madawa na iweze kukontroliwa na ifike mpaka mahali inatibika. No. Tunatarajia katika jamii tuwe jamii kama hiyo. Njoo kwenye platform yangu kupendwa raha, nitaanza nitafungua platform kuanzia saa moja ama saa moja unusu. Nitakuwa pale nikielezea safari yangu ya kuwa na kijana mwenye epilepsy na cerebral palsy plus mental issue for 25 years. Utasikia na utaelewa na utasaidia jamii hapo nje. Si mimi peke yangu utanisaidia, lakini utasaidia na mwingine na mwingine ambaye anaona ni ame, amepewa hiyo dhana ya kwamba ni uchawi, so anakaa kimaliza pesa kwa waganga, anamaliza pesa kwa nauli kwenda kwa waombaji wa, wa, wa, wakubwa wakubwa dunia nzima anamaliza, na kumbe hapa karibu pale yuko tu kuna dawa ambapo atapea mgonjwa wake na apate nafuu na maisha usonge. No. Asante sana. kama hujaanza, ngoja tupokee simu kama mbili hivi naamini labda kuna msikilizaji kama unasikia sasa hivi labda unashangaa sio itakuwa vipi yani eh, kuna waimbaji kuna kina Dr. Kokoro kuna mpaka mtu kutoka Kemri kuna mpaka mechi baada ya hiyo kuelezana kuna mechi kali sana itakuwa baina ya kupendwa raha wa mama atakuwa anapiga mechi na bingwa moja pale kwenye TikTok naona wanamuita Baba T eh, tunataka kuangalia hiyo mechi itakuwa ni mechi ya vipi tumezoea mechi ya kombe la dunia kombe barani Afrika nataka kuona hiyo mechi itakuwa vipi ili tuweze kumshangilia mama. Ngoja tupokee simu hapa. Halo Baraka FM. Halo Baraka FM. Naam. Mtoto wa Simba mjengo Juliana kwa sasa alikuwa ni kante. Karibu mjini. Kwanza mshukuru wao mama. Naam. Sasa Mungu asante kumtariki kabisa kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Ndio. Sasa kwa unawezesha mdau kitu. Naam. Ndio kama unako hapo na kamilika mwezi, kamilika mwezi ataongea kitu kwa kitu. Ndio unamulika mwili nadhani kupendwa nao umemsikia huyo sijampata kabisa okay anasema yeye yuko na mulika mwizi amekupongeza mwanzo kwa jitihada zako ambazo uko nazo na kwa yale yote ambayo unaandaa. Sasa amesema yeye kama yuko na mulika mwizi itakuwaje? <laughs> itakuwa tabu <laughs> labda labda kusaidia kando na TikTok una, una, unapanga siku za usoni kuweza kuingia mitaani na kushirikuwa na mashirika labda mengine kuweza kuhamasisha jamii kama kweli mpaka sasa sijakuwa na shirika lolote naweza ungana nayo katika eh, kwa ground ya kutia awareness sahii naifadhi TV yangu nimeianza kwa online, ndio, lakini nataraji kwenda kwa ground na, na kufanya hii awareness bila uoga, bila kigegezi, ndio, na bila aibu. Okay. Niko tayari kufanya na shirika lote, niko tayari kunifanya mimi kama kupendwa raha na, niweze ku create awareness na mapema kwa wazazi wapya wanaopatikana katika hili janga na waweze kusaidika, wasipotoshwe kama mimi pia nilipopotoshwa nilipoingia katika hii safari ya epilepsy. Ndio Okay. Labda kama kuna mwingine ana simu hapa 0722479800 saba mbili mbili nne saba tisa nane kabla hatujamwacha mama kupendwa raha huyu aende kutulia pale, labda una swali unataka kuuliza, labda unataka kuchangia kuhusu mada hii ambayo amekuja nayo, labda una, una, una, una, una mtu unajua labda yuko kwenye hali hii ya kifafa, umeshai kuona tukio hili Eh, chochote kile tunaweza kujadiliana hapa, unaweza kutusaidia na mawazo, tukaona ni vipi. Zaidi ya yote, mimi nashukuru Upendo raha, ni kwa mara ya kwanza pia nimejaribu kuunganisha TikTok na redio ili tuweze kuwasiliana kwenye redio na tuweze kuwasiliana kwenye eh, kwenye kwenye TikTok moja kwa moja, na naamini kama kuna lolote la kuboresha tutajitahidi kuboresha, lakini naamini walioko kwenye TikTok wametupata vizuri na wale ambao wako e, pia hapa kwenye redio wanatupata kwa njia safi. labda kabla hatujatoka, una wimbo gani unaweza kuomba tukuchezee, kupendwa raha? Ningependa kuchezewa nyimbo ya Aspring by Koffi Olomide. Okay, Aspring by Koffi Olomide. Labda kwa wale ambao hawakujui katika nyanja hizi za rumba rumba, wanasikia tu kupendwa raha, wajui ni nani. Uko huru kujitambulisha bwana, usiwe na uoga. Haya, mimi jina langu nililopewa na babangu na mamangu mzazi ninaitwa Rukia Shaban Nyekundu. Na nilipofunguka macho nilivyokuja kujua rumba na kutengeneza platform yangu ya mitandao nilijipea jina linaitwa Mama Fololo. no. Na kwa kweli mimi ni Fololo, si kwamba Fololo jina ni Fololo ardhi. Ndiyo. Kwa wale wananijua wanajua ni mama Fololo. Niliposonga tena zaidi kwenda kwa TikTok nilijiita kupendwa raha. Kwa hivyo nadhani hapo ndo nilimaliza majina yangu, sina kuongeza. Utarajii kuongeza lengine? Hapo na hapo nishamaliza. Ah. Labda sasa watu wao wanipe majina yao. Sasa nimepea watu ruhusa wanipe majina, mimi mwenyewe nishamaliza. Asante sana, umeomba ngoma ya Askrin Kofiolomid na kuchezea. Asante sana kwa muda wako. Kesho tupatane pale ndani ya TikTok live na tuweze kusherehekea siku hii, tuone vipi teknolojia inatusaidia kuweza kuadhimisha siku ya, ya epilepsi duniani. Asante sana mama Apollo. Bado tutakuwa tuko ndani ya TikTok. love. Baraka FM kunipa hii fursa. Ndio. Na kufika na nyinyi pamoja, nashukuru sana Mungu akupeni na Mungu awabariki nyinyi pia, na naomba kama redio ya Baraka FM hii injili ya awareness about epilepsy ni yetu sote, si ya mtu mmoja ama watu wawili. Ni jukumu letu sote tulipeleke mbele na kucreate awareness. Asante. Pamoja. sasa tumchezee mama Kololo, wimbo wameuomba, eh, wimbo ambao kusema kweli ni anaitwa Kofi Olomide huyo, tumsikia anasema nini bwana Kofi. Ndio maana ndani ya eh, explosion Thank Anyway, enough. katika awamu ya nne nitakuwa na kupatia Valentine complimentary ya kwenda Masai Beach Hotel. Kwa hivyo zidi kutegea baraka ya Zanzibar Express, nami mzee wa kiti, kesho tukiadhimisha International Epilepsy Day. Eh? Wimbo Kofi Olomide Aspirin sana kupendwa raha Mama, follow.

dedication kubwa sana ya mama Fololo ama ukipenda kupendwa raha ni mama ambaye amejitolea sana ndani ya mtandao pale wa TikTok kuhakikisha anahamasisha mama ambaye kama umesikia anakuambia mtoto wake ana epilepsy kupapa ana cerebral palsy ile ugonjwa kama kupooza mwili na bado mtoto pia bado vile vile ana matatizo ya akili na yote kwa pamoja kusema kweli ni mama ambaye anapitia mazito lakini tunaomba Mungu azidi kumpatia nguvu, azidi kumpatia wepesi, na tutashirikiana naye kuhakikisha kuwa pamoja tunahamasisha na siku hiyo kesho, kutakuwa na watafiti kutoka KEMRI Welcome Trust, tutakuwa naeleza pia huwa inachangiwa na nini, inaletwa na nini. Kuna mambo mengine ambayo labda tunaweza kuyazuia mapema pasi na kujua sisi kama wazazi, ambao labda baadaye anakuwa na mwaribu mtoto labda mgongo wake ndio utatatizika, ndio manake mambo haya yanatokezea. Watafiti na je, kuna zile dawa ambazo wamekuwa wamezipata za kuzuia mtoto eh, ama mtu mwenye kifafa kupapatika. Kuna kuna shirika moja ambayo linaitwa Kenya Association of People Living with Epilepsy the welfare of people living with epilepsy. Pia litakuwa juu jukwaa pale, utakuwa unatueleza mengi tu ambao wamekuwa wakikumbana nayo na wakifuatilia. Kuna bingwa moja alikuwa ameomba wimbo alikuwa ameomba wimbo eh, aoko wa okestra le mangle pa sindano ya moto mpaka juzi asubuhi niruhusu nikuchezee mangle pa sindano ya moto mpaka juzi asubuhi popote pale ulipo ndani kwako ni mzee nani yule eh, kama sijakosea itakuwa ni kama ni mzee Christopher vile alikuwa ameniambia bwana mzee wa kiti hebu tafadhali nichezee aoko eh, alikuwa amesema ouko akamwambia ouko bwana alikuwa ni waziri yule wa nchi za nje ambaye kifo chake kilitatanisha sana eh, Kenya hapo kaleta msukosuko, lakini Aoko ndio mwanamama huyu ambaye aliimbwa na orkestra Le mangle Pas ndani ya moto mpaka juzi asubuhi. motema mpe mabanzo mabanzo ekotindanga na mela poison soki nakufi bandeko kokamwa te zela na ngai ya bomoi ekei pamba yemimaye mingai nikoti zoto mimi ni kabila kabanze evani wa orchestre le mangele pa sindano ya moto mpaka juzi asubuhi niko ndani ya baraka na mzee wa kiti Asante Samson, unasema umepata ujumbe mzuri sana kutoka kwa kupendwa raha. Ni mama ambaye kweli, wapo kuna yoyote ambaye anaweza kutoa msaada kwa njia moja ama nyingine, anaweza kuwasiliana naye pale kwenye TikTok, ashirikiana naye kwa njia moja ama nyingine. Je, asali ndani ya mikindani pamoja sana mzee wangu Walipazuka nikauliza kama umeolewa, wakanieleza nijaribu haki yangu namekashase na bala yao kwa mwana Kenya siku tarudi tarudi mama Lazari tukamatane moja kwa moja ionyeshe wazazi nazimwa singa Niulize ulimwengu Thank you. Hallelujah. Thank you.

Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. nimepata nambari yako kitambulisho, jina kamili, tawasiliana jinsi gani utapata complimentary yako ya kwenda Hotel Oasis eh? Hiyo naona ametuma harafa, akasema sawa, mzee wa kiti, mpe Abdurahmani bwana, acha aende pia pamoja. Mzee wa kiti, lete ufunuo

tunapozungumzia bendi kubwa ya leo Wanyika ilianza kama Simba Wanyika, na kama Simba Wanyika eh, ndani ya Tanzania pale hapo Jamhuri ya kina Kilonga wale ndugu Kilonga Kinyonga kumradi tumewahi kuojiana hapa na Sijali Zuu ambaye ndio kiongozi wa bendi sasa hivi Nairobi pale. Tumewahi kuojiana pia vile vile na Tom Malanga akatujuza jinsi gani walikuja Mombasa wakawa ndio Simba wa Nyika, eh, baadaye ndio wakaja ikawa ndio Zee wa Nyika, ah, kutoa tena na zingine kina Supa wa Nyika. Tutakuwa na mahojiano nao kwa sana sana ah. Hapa ndani ya Rumba Explosion unapata kujua historia nyingi tu kuhusu mziki na wana mziki Haya, Jerii kutoka Tika ameniambia mzee wa kiki nipe noka Ukristo Lipua Lipua chini ya uongozi mkubwa wa Kemangwana Mateta Verkis Wazo la Mbongo ndani ya Edition Veve pale, wakiwemo kina Nzayanze Yaje Mutu Ankulu champion ya Afrika, wakiwemo kina Vata Mombasa Professor Vata Mombasa Benazo Mbuta, wakiwemo Nono Nkuka na by the way Noka naambiwa ni Nono Nkuka ndo alitungiwa wimbo huu, Kisa nini ikaitwa Noka. Aliyotunga wimbo huu ni Mkuka mwenyewe, alikuwepo pale kina Lei Mongo, Mongo Lei, Lei Mongo Mongo Kilala atoko. Bendi iliyotia fora sana ndani ya edition zezee pale. Ni saa tano na dakika ishirini na sita tunakula rumba. Pasamos

Thank you. mzee wa kiti naona rafa hapa James kutoka Mtwapa anasema mzee wa kiti tupatie basi na sisi pia uh, eh, complimentary ya kuingia hotel Combs bwana. Iko hapa hapa Mtwapa. Ukitaka complimentary ya hotel Combs sikiza mega breakfast asubuhi Baraka FM. eh Kama kesho asubuhi. By the way, pale kwenye hotel Combs kuna paka uwanja ilionyeshwa, hata kama una helikopta yako unaweza kutua pale. Kama wamesajiliwa wale kwa wale wanaohusika kufika, unaweza kuja na helikopta yako ukatua. Kama unakuja airport, labda na ndege za umma hizi, wanakuchukua pale airport na kupeleka hotelini. Pale hakuna mchezo, yaani standard ipo juu.